Կայացել է Իսպանիայի սուպերգավաթի կիսաեզրափակիչ Բարսելոնա-Ռեալ Մադրիդ հանդիպումը։ Հանդիպումն ավարտվել է լրացուցիչ ժամանակում մադրիդցիների հաղթանակով 3-2 հաշվով։ Մադրիդի Ռեալի հարձակվող Կարիմ Բենզեման դարձել է գոլի եւ գոլային փոխանցման հեղինակ։ Այժմ նա իր հաշվին ունի 12 գոլ եւ 10 գոլային փոխանցում El Clasico-ներում։ Ֆրանսիացին երկնիշ քանակի գոլերով եւ գոլային փոխանցումներով դարձավ Լեոնել Մեսից հետո երկրորդ խաղացողն El Clasico-յում։ Արգենտինացին իր ակտիվում ունի 26 գոլ եւ 14 գոլային փոխանցում։ El Clasico Մեքսիկոյում 100 խաղում առաջինը հաղթել է Ռեալ Մադրիդը։ Բարսելոնան ունի 96 հաղթանակ, եւս 52 հանդիպում ավարտվել է ոչ ոքի։ Իտալիայի չեմպիոն Միլանի Ինտերը նվաճել է Իտալիայի սուպերգավաթը։ Միլանում տեղի ունեցած խաղում իտալացի Սիմեոնե Ինզագի գլխավորած թիմն ընդունեց Թուրինի Յուվենտուսին եւ առավելության հասավ լրացուցի ժամանակում 2-1 հաշվով։ Հիմնական ժամանակն ավարտվեց 1-1 հաշվով, իսկ լրացուցի ժամանակի ավելացված առաջին րոպեին Ինտերի հաղթական գոլը խփեց Չիլիացի հարձակվող Ալեքսիս Սանչեսը։ Ինտերը 6-րդ անգամ նվաճեց Իտալիայի սուպերգավաթը, ռեկորդագիրը Յուվենտուսն է, որը 9 անգամ է նվաճել այդ տիտղոսը։ Ռուսաստանը ներկայացնող թենիսիստուհի Էլինա Ավանեսյանը դուրս է եկել Ավստրալիայի բաց առաջնության որակավորման փուլի եզրափակիչ։ Ավանեսյանի մրցակիցը Ուկրաինուհի Կատերինա Բայնդելն է, փոխանցում է Armsport-ը։ Հանդիպումը տևել է 1 ժամ 27 րոպե եւ ավարտվել է 6-2-7-5 հաշվով։ Որակավորման եզրափակչում Ավանեսյանը կխաղա Ուկրաինացի Լեսիա Սյուրենկոյի հետ։ Ավստրալիայի Ադելադիա քաղաքում անցկացվող ATP շարքի երկրորդ մրցաշարում ռուսաստանցի Կարեն Խաչանովը պարտություն գրեց քառորդ եզրափակչում։ Հայ թենիսիստի մրցակիցը Ֆրանսիայի ներկայացուցիչ Արտուր Ռինդերգնեշն էր, որը առավելության հասավ 7-6, 7-5 հաշվով։ Պայքարը տևեց 1 ժամ 42 րոպե։ Ադելադիայի առաջին մրցաշարում Կարեն Խաչանովը հասել է եզրափակիչ եւ պարտվել ֆրանսիացի Գայել Մոնֆիսին։